Pradžios knyga, 11 skyrius. Visi žemės gyventojai kalbėjo viena kalba. Besikeldami toliau į rytus, jie rado lygumą Šinaro krašte ir ten apsigyveno. Jie kalbėjosi, pasidirbinkime plytų ir gerai jas išdekime. Plytas jie naudojo vietoj akmenų, o dervą vietoj kalkių. Jie tarėsi, Pasistatykime miestą ir bokštą, kurio viršūnė siektų dangų. Išgarsinkime savo vardą prieš išsiskirsidami į visus kraštus. Viešpats nužengė pasižiūrėti miesto ir bokšto, kurį žmonės statė. Ir tarė, jie yra viena tauta ir visi kalba viena kalba. Jie pradėjo tai daryti ir nėra nieko, ko jie negalėtų pasiekti, jeigu nusprendžia. Nusileiskime ir sumaišykime jų kalbą, kad jie nebesuprastų vienas kito. Viešpats juos išsklaidė po visą žemės paviršių ir jie nustojo statę miestą. Todėl tą miestą praminė Babeliu, nes ten viešpats sumaišė jų kalbą ir iš ten viešpats išsklaidė juos į visus žemės kraštus. Šitie yra Semo palikuonis. Semas būdamas šimto metų, dviejiems metams praėjus po tvano, susilaukė sūnaus Arpachšado. Semas, gimus Arpachšadui, dar gyveno 500 metų ir susilaukė sūnų bei dukterų. Kai Arpachšadui buvo 35 metai, gimė sūnus Šalachas. Po to Arpachšadas dar gyveno 403 metus ir susilaukė sūnų bei dukterų. Kai Šelachui buvo 30 metų, gimė Eberas. Po to Šelachas dar gyveno 403 metus ir susilaukė sūnų bei dukterų. Kai Eberui buvo 34 metai, gimė Pelegas. Po to Eberas dar gyveno 430 metų ir susilaukė sunų bei dukterų. Kai Pelegui buvo 30 metų, gimė Reuvas. Po to Pelegas dar gyveno 209 metus ir susilaukė sunų bei dukterų. Kai Reuvui buvo 32 metai, gimė Serugas. Po to Reuvas dar gyveno 207 metus ir susilaukė sunų bei dukterų. Kai Serugui buvo 30 metų, gimė Nahoras. Po to Serugas dar gyveno 200 metų ir susilaukė sunų bei dukterų. Kai Nahorui buvo 29 metai, gimė Terachas. Po to Nahoras dar gyveno 119 metų ir susilaukė sunų bei dukterų. Kai Terachui buvo 70 metų, gimė Abromas, Nahoras ir Haranas. Šitie yra Teracho palikuonis - Abromas, Nahoras ir Haranas. O Harano sūnus - Lotas. Haranas mirė jo tėvui Terachui dar gyvam tebesant savo gimtoje šalyje. Chaldėjų Ūrę. Abromas ir Nahoras vedė. Abromo žmonos vardas buvo Saraja, o Nahoro – Milka. Ji buvo duktė Harano, Milkos ir Iskos tėvo. Saraja buvo nevaisinga ir ji neturėjo vaikų. Terachas ėmė savo sūnų Abromą ir savo sūnaus Harano sūnų Lotą marčią Sarają, sunaus Abromo žmoną, ir jie iškeliavo iš Chaldėjų ūro į Kanano šalį. Atėję iki Harano, jie ten įsikūrė. Teraho amžius buvo 205 metai ir jis mirė Harane.